Būtina iškloti naują asfalto gatvę, jungiančią didelio kelio dalis. Volas to negali padaryti be tavo pagalbos. Pažymė kelią plokščioje lentelėje taip, kad medžiai, krūmai, akmenys ir kalvos liktų nuo šalyje. Plokščią lentelę gali patraukti. Sujungęs kelią, paspausk starto mygtuką.